أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد ردوه إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd masaro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan mako a kuma wannan rana ta asabar 23 ga watan sha'aban na shekara ta 1435 bayan jira'ar na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo da 21 ga watan Yuni na shekara ta 2014 a yau ma dai shi mun sake dawowa cikin wani sabon shirin na fatoyin rahama shirin da kan amsa tambayoyin da kuma sauraron sauraro kuke aikowa zuwa ga malam Takan lambobin lambobin wayannan dai da aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar wato sifiri takwas sifiri ko kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin mu na email a fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta mu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar kowace rana dai a yau ɗin ma tare da shi malami a daktawar sheik muhammad sani umaru jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano domin amsa tambayoyin naku kuma suna na anas idris hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akar makalla bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka sani azumin ramadan yana ƙara matsowa yan kwanaki kaɗan suka rage mu shiga wannan wata mai alfarma mai daraja mai albarka watan da Allah ta'ala yake ɗaukaka matsayin bayan samominai masu ɗa'a watan da Allah ta'ala yake ba da falalarsa ga waɗanda suke nemanta a wajensa wata mai albarka watan alkur'ani Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku wala Allah ko kwa samu takawa hakanan yana cewa shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan man shahida minkum ash-shahra falyasum har zuwa ƙarshen aya wato ubangiji ta ala ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadan wanda a cikin sa ne aka saukar da alqurani hudan lin-nasi wanda yake matsayin shiriya ga mutane wa bayyanatin min huda da ayoyi hujjoji bayyanannu na shirya, wal furqan da kuma rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wani wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku to ya azumce shi hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa sun zo waɗanda suke bayanin falalar azumi a karan kansa sawa'un azumin ramadan ne ko azumi ne wanda ba na ramadan ba wato azumi na nafila azumi yana da falala ba kankanuwa ba yana da matsayi ba ƙarami ba yana da lada mai yawa hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim wanda aka ruwaito daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce allah ta'ala ya ce kullu amal ibn adama lahu إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ سائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه manzo Allah ta'ala yake cewa kullu amali ibn adam lahu dukkan wani aiki na dan adam nashi ne illa siyam sai dai azumi fa innahu li wannan nawa ne ni inji Allah wa ana ajzi bihi kuma ni ne nake bada sakamako da shi wasu ya janna kuma azumi garkuwa ne idan ya kasance ranar azumin ku to kada ya yi batsa kada ya yi hayaniya idan ma wani ya neme shi ko ya zage shi ko ya neme shi da faɗa in inni un sa'im to ya ce ni mutum ne mai azumi annabi ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa la khalufu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk wato hamamin bakin mai azumi ya fi ƙanshin turaren almiski a gurin Allah lissa'imi farhatani yafrahuhuma Allah ta'ala ya ce wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lissa'imi farhatani yafrahuhuma wato mai azumi yana da lokacin farin ciki guda biyu wanda yake farin ciki a cikin su a afṭara fariha bi fitrihi idan yayi buɗe baki yayi farin ciki da buɗe bakinsa wa idza laqiya rabbahu fariha sau sawmihi idan ya haɗu da ubangijinsa nan ma ya farin ciki da azumansa hakanan wani hadisin ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد منذ صلى الله عليه وآله وسلم يتي الجنة تناد وتقوفا وتأكي كرانت الريان ونتنمى سأزمي سكي شقاء الجنة رانقوب القيامة باب ونو أندبا سوبا نزي شقاء تولن قوفا za a ce لا أين الصائمون aina sa'imun ina faya komon sai da su tashi su shiga ta wannan ƙofa layar holomin hu ahadun gairuhun idan ba su ba babu wani wanda yake shiga ta wannan kofa annabi ya ce idan suka shiga sai a kulle kofar kuma babu wanda zai sake shiga ta wannan kofar. haka na hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce as-siyamu wal qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyam al-qur'an wal al-qur'an as-siyamu wal qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah yaqulu as-siyamu ay rabb منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعني manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da azumi da alqur'ani suna ce tambawa ranar gobe kiyama azumi zai ce ya ubangiji na hana na hana shi abinci na hana shi sha'awa da rana da aka ka bani cetonsa shi ma alqur'ani yace na hana na hana shi bacci da daddare zaka ka bani cetonsa fa yashfa'ani sai a ba su ceton wannan mutum haka na hadisi ya tabbata a cikin musulun imamu ahmad daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce asiyamu junna yastajannu yastajinnu biha al'abdu minan nar huwa li wa ana ajzi bihi wato azumi garkuwa ne da bawa yake kare kansa daga fadawa wutar jahannama ranar gobe kiyama da ita Allah ce huwa li azumin nawa ne wa ana ajiye bihi kuma ni ne zan sa kanka da shi hakanan wani hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan ce babu wani bawa da zai yi azumin yini guda saboda Allah face ubangiji ta'ala ya nisantar da wannan fuskar tashi wato ya nisantar da fuskar wannan bawan nashi daga shiga wuta ta zarar shekara saba'in hakanan al'asbahani ya ruwaito a cikin littafinsa a targhib daga huzaifa radiyallahu anhu ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ni ya huzaifa man khatama lahu man khutima lahu bi siyam yawm yuridu bihi wajha Allah adkhalahu Allahu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya huzaifa wanda duk aka cike masa wato rayuwarsa da azumi wato ranar rasuwarsa ya rasu yana azumi ko bayan ya kai azumi kuma ya yi wannan azumi don Allah adhalahullahu aljanna to Allah zai shigar da shi aljanna haka na imamun nasa'i ya fitar da hadisi daga abu umamat al-bahili radiyallahu ta'ala anhu abu umama ya ce ya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama murni bi amal ka umarce ni da yin da wani aiki da zan yi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce abu umama alaika bis sawm fa innahu la idla lahu ka je yi azumi babu wani abu kwatankwacin sa abu umama talbahili ya saki cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullahi murni bi amal ka umarce ni da wani aiki sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saki ce masa alayka bis-sawm fa innahu la idla lahu kaje kai azumi babu wani abu da yake daidai da shi haka nan bukhari da muslim surwaito hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda duk ya azumci watan ramadan imanan wa ihtisaban yana mai imani da yarda da amincewa wannan azumi daga Allah yake kuma shi ya shar'anta masa shi wahtisaban kuma yana neman lada daga ubangijinsa gofera lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na laifuffukansa wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban gofera lahu ma taqaddama min zambe hakanan wanda ya tsaya daren lailatul qadri wato ya yayi sallah yi ƙiyamun laili, a daren lailatul qadri imanin yana mai imani da cewa wannan shari'ar Allah ce kuma yana mai neman lada wafira lahu ma kaddama mai zambi za a gafarta masa abinda ya gabata na laifukansa waɗannan duka hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam tabbatattu ingantattu waɗanda suke nuna falalar wannan ibada ta azumi wanda suke nuna irin ta shi da ubangiji ta ta'ala ya tanada ga wanda yake mai azumi sawa'un azumin nan na farilla ne ko ba na farilla ba ne saboda azumi wata ibada ce wacce take tsakanin bawa da ubangijinsa shi ya sa ita riyama ba ta shiga cikinta don haka Allah ta'ala ya ce a sawmu wa ana ajzi Ya ce kullu kullu ne ibn lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi dukkan wani aikin dan adam nashi ne amma banda azumi wannan na wani kuma ni ne nake ba da sakayya a kansa to haka nan Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisansa tabbatattu ingantattu ya faɗa mana falalar azumin watan Ramadan wannan wata wanda muke dako muke shauki muke fatan Allah ta'ala ya nuna mana shi da rai da lafiya ya kuma ba mu ikon azumtarsa da gabatar da ayyukan ibada a cikinsa kuma da fatan Allah ta'ala ya karbi dukkan ayyukan da za mu yi a cikin wannan wata hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ce manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza jaa ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wasu fidati shayatun idan watan ramadan ya kama za a buɗe ƙofofin aljanna a rirrife ƙofofin wuta kuma a ɗaɗɗaure shaidanu a watar wayar ta muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce futihat abwabur rahma wa ghulqat abwabu jahannam wa silsilati shayatin za a buɗe ƙofofin rahama a rufe ƙofofin jahannama a sanya ainihin shaidanu a cikin sarƙoƙi a cikin sari a daddaure su a cikin ruwayar tirmizi da ibn kuzaima da wasu daga cikin malaman hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce idza kana awwala idza kana awwalu lailatin min shahri ramadan suffidat ash-shayatin wa maradat al-jinn wa ghulqat abwab an-nar falam yuftah minha babun وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة منذ صلى الله عليه وسلم يتي farkon daren wannan wata na ramadan sofi da tishayatin da zarar ya kama to za a daddaure shaidanu wa maradatul jinni da manyan hatsabiban aljannu wato shugabannin jagororin Allah ta'ala zai sa a sa su cikin sasari da sarka a tattaure su ko da kuwa za a bar kananan to amma waɗanda suke jagororin ne manya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tattaure su a cikin sasari da sarka wa gullikat abwabun nar kuma a rufe kofofin wuta ba za a sake buɗe wata kofa ba a cikin wannan wata wa futtihat abwabul janna a bubbuɗe kohofin aljanna ba za a sake rufe wani ba cikin wannan wata wa yunadi munadin mai shela na mala'iku ya yi shela ce ya bagi alkhairi akbin ya mai nufin alkhairi ka taho ka gabato wato ga watan alkhairi ya kama ga watan ihsani ya kama ga watan ibada ya kama wa ya bagi ya sharri aksir ya kai mai nufin sharri ka ja da baya wato ba lokacin ka bane ba lokacin bugun aiki bane walillahi utaqa'u minan nar annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da waɗanda yake ayantawa daga wuta wazalika kullu Laila. a kowane dare akwai waɗanda ubangiji ta ta'ala yake cewa ya yanta su ba su ba shiga wutar jahannama ranar gobe kiyama Allah ka samu daga cikinsu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna lillahi inna lillahi ta'ala inda kulli fitrin utaqa'u minan nar wa zalika fi kulli layla duk sanda aka zo bude baki to a wannan lokacin ubangiji yana yanta wasu bayansa daga shiga wuta Allah ta'ala ka sanya mu cikin waɗanda zaka karɓi ayyukansu a cikin wannan wata mai albarka kuma ka yafe musu kurakuransu ka yanta su daga wuta ka sanya su cikin ma'abota samun rahamarka ma'abota samun aljannarka Allah ka ba mu dacewa amin suma amin wannan tambayar mutu farko a wannan mako da ta fito ne daga Muhammad Kotrot wanda ke cewa shin akwai bambanci tsakanin Hassan al-Basri da kuma Hassan al-Banna a kwarai da gaske kamar bambancin da ke tsakanin sama da ƙasa Hassan al-Basri Ah, wannan tabi'i ne daga cikin tabi'ai waɗanda suka samu zama da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake faɗa cewa kusan ya yi fita ko ya halarci yaƙe-yaƙe tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wa wajen uku, haka ya samu haɗuwa da sahabban annabi sallallahu alaihi da dama a ciki akwai irin su Anas ibn Malik Abu Huraira sun yi zamani ɗaya da shi da bai gan shi ba hassan albasiri yana ɗaya daga cikin tabi'ai waɗanda suke masu ibada da suka shahara da ibada suka shahara da gudun duniya wato zuhudu sannan kuma suka shahara da ilimi hassan albasiri a karan kansa jami'a ce kamar yadda malamai suke cewa maganarsa in yana yi ka annaha min mishkatin nabuwa kai ka ce wato yana kalmomi ne na annabci yake furtawa wato kalmomi ne waɗanda suke cike da hikima suke cike da ainihin eh, tsoron Allah da tsoratarwa suke cike da gaskiya don haka a majalisinsa na ilimi a basra kusan kowane irin rukuni na rukunan masu ilimi za ka samu za ka samu waɗanda suke masana ne a cikin harkar fikihu suna zuwa majalisinsa domin karantar abin da ya shafi fiqh za ka samu waɗanda suke harkar hadis suna nan a cikin majalisinsa suna kwasar abin da ya shafi hadisi za ka samu waɗanda abin da ya shafi tasiri za ka samu waɗanda abin da ya shafi eh, zuhuduwar raƙa'iƙ abin da ya shafi irin maganganu na wa'azi masu ainihin tausasa zukata kowane irin fanni na ilimi za ka samu masu wannan fanni suna zuwa majalisansa domin za su samu abin da yake karantarwa da ya shafi wannan fanni shi yasa ya zama kamar wata jami'a ce wacce ke mai motsi annahu jami'atun mutaharrika kamar jami'a ce mai tafiya da kafafuwanta kowane fanni kowane sashi kowace tsangaya ta ilimi akwai ta tattare da wannan bawan Allah wanda ya rasu shekarar hijira tana ɗari da goma ɗari da goma bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hassanul banna shi kuma wani malami ne mai wa'azi da aka yi mai karantarwa egypt da ba da daɗewa ba a cikin karnin eh, da ya wuce za mu ce tun da eh, ya rayu eh, ya rasu shekarar da hijira abinan miladiya tana 1949 sauraka ka iya cewa a cikin a cikin karnin da ya wuce yanzu muna dubu biyu da wani abu to ɗaya ne daga cikin waɗanda suka taso a lokacin egypt tana ƙarƙashin mulkin mallaka na mutanen ingila to yana daga cikin matasa da shi malamin makaranta ne yana cikin matasa waɗanda suka rika ƙoƙarin yadda za su sawa samari da matasa kishin ƙasa da kishin al'umma da kishin addini sai da za su zo su yi fito na fito da 'yan mulkin mallaka su koye su daga ƙasarsu ta rika yawo gari-gari abin nan ƙauye-ƙauye yana ƙoƙarin tattara mutane yana nuna musu ga manufarsa wanda har ma daga baya ya samu wasu 'yan tsirari suka kafa ƙungiyarsu da aka fi sani da al'ikwanul muslimun wato muslim brothers to ya yi ƙarfi kwarai da gaske ya kakkama a wato manya-manyan ma'aikata manya-manyan likitoci manya-manyan injiniyoyi manya-manyan sojoji da yawa da shi kansa jamal Abdul nasir kafin ya zama abin nan yana daga cikin wato waɗanda suke tare da su to haka suka yi ƙarfi baya-baya ga ijin ma suka shiga samu shiga kasashen larabawa kusan babu inda ba su da reshi babu inda ba su da jama'a a cikin kasar syria a cikin kasar jordan a cikin kasar saudiya ne a bahrain ne a kuwait ne a ko'ina cikin kasashen larabawa nan ba inda bai zama yana da mabiya ba A yi karfi lokacin fadan larabawa da da kasar isra'ila a 1948 mutanensa ko mabiyansa sun shiga wannan fadan duk daga sojojin kasashe na gwamnati to amma su sun zama sojojin sa kai wanda za su taimaka to bayan an yi wannan fada ne bayan an samu tsagaita fada na 1948 kuma bayan sun dawo kasashen turai da kuma kasashen larabawa su kansu suka ga kamar dai waɗannan mutanen aka basu a haka za su yi ƙarfi wataƙila za su iya zama haɗari ga mulkin su to a daidai wannan lokacin ne kuma suka shiga farautarsu suna kama su duk da shi a lokacin ba a kama shi ba domin sun yi niyyar suka kashe shi suka kashe shi a cikin 1949 su ƙungiyar tashi ce ta yi ta ainihin yaɗo ta yi ta ƙarfi har zuwa yanzu wannan kwafata wadda ake ta fama a ƙasar egypt bayan hamɓare shugaba mursi shugaba mursi ɗaya ne daga cikin jagororin ƙungiyar wanda ya shiga cikin ya shiga zaɓe suka kuma samu nasara daga baya kuma sojoji suka yi musu jirin mulki aka hambare su kuma yanzu ake ta artabu da su a ƙasar a abin nan a ƙasar egypt to wannan shi ne shi wanda ya kafa wannan ƙungiyar ta muslim muslim brothers al-ikhwanul muslimun shine shine al-hasan al-banna kaga akwai tazara akwai bambanci wancan tabi'i ne malami ne wanda ya hada kowane irin fanni na ilimi ah, yana nan rubuce-rubucen abin rubuce-rubucen musulmi suna sun kunshi maganganunsa wannan kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suka kafa wasu ƙungiyoyi na musulunci kuma suka yi tasiri a ƙasashen musulmi ba da jimawa ba tuni sako ta gaba da take tabbayar cewa mijinta ne yake sai da taba shi ya halatta ta nemi saki? yake sai da taba hmm. to taba sayar da taba ala hakika bai halatta ba bai halatta mutum ya zama sana'arsa ne sai da taba ba saboda taba haramun ce abin da zai cutar da kai a jikinka a kwakwalwarka a lafiyarka haramun ne kai ta'amuli da shi haramun ne kuma ka sayar da shi domin sharaɗin abin da za ka sayar da zama mai amfani duk abin mai cutarwa wanda ɗabi'arsa shi ne a cutar su haramun ne ta'amuli da shi haramun ne kuma sayar da shi haka wanda sana'arsa zallar sana'arsa sai da taba abu shakka wannan abin da yake samu da wannan ta wannan hanyar haramun ne yake samu ya kai wa iyalinsa haramun ke ciyar da iyalinsa dai ba wai dana ta wata hanya ba daban ko bayan wannan wato irin wanda yake raba kafa yi wannan yayi wannan yana yin wannan yana yin wannan to wannan ba za a ce abinda dai ya kawo gidansa suka ci haramun suka ce ba amma in wannan ce kawai sana'a sabai da wata sana'a sai wannan to haramun ne daidai yake da wanda sana'a sa sata ko 419 ko damfara ya samu kuɗi ta hanyar damfara ko sani ko sata sannan ya zo ya kawo iyalansa inda dai har sun san hanyar da yake kawo musu abito to bai halatta su ci wannan ba kowa aurensu ba ba ce ya mutu ba to amma dai abinda da suke ci su san da sani cewa haramun suke ci da a ce yana da wata hanyar ta sana'a ba wannan ba illa iyaka dai wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin samun kuɗinsa to ba za a hana cin abin da ya kawo ba tunda yana da wasu kuɗaɗe banda waɗannan kuma ba wajibi ba ne ba sharaɗi ba ne sai an nemi an ji in ya kawo abu daga wancan kudin ne ko daga wannan ne ba wannan sharaɗin inda ya kawo matukar yana da wasu hanya wajen source na samun kudi to shi kenan za a iya karɓar kudinsa za a iya ci za a iya amfani da shi amma ya zama source ɗinsa hanyarsa guda ce ta samun kudi kuma hanyar mara kyau to wannan tabbas ba a da shakkar cewa wannan kudin kudin ne mara kyau za ka bai halatta a ci ba bai halatta a ciyar da iyali ba idan yana da wata hanyar da zai ciyar da ita shikenan ta zauna da shi in baya da wata hanyar da zai ciyar da ita ita kuma baya da za ta ciyar da kanta kaga ba za a ce ta zauna a karkashin sa ba ba ci ba sha kuma baya da za ta yi anan kaga tana da haƙƙin ta nemi ko ya sake sana'a ko ya samu mata wata hanyar da za ta rike kanta ko ya sauwake mata sai sakon isa karamin ki da yake cewa malam ai mana karin bayani akan manyan alamomin tashin alkiyama to alamomin tashin alkiyama manya-manya su ne akwai saukar annabi isa alaihissalam akwai fitowar dujal dajal khurujud dajjal bayyanar dajjal akwai mahdi bayyanar mahdi da shi tasin alamomin tashin alkiyama akwai khasfun bilmashirik wa khasfun bil da annabi ya faɗa wato kasfi da za a samu kisfewar eh, abin nan eh, ƙasa ko tsagewar ƙasa a gabas da wacce za a samu a yamma da kuma wata wuta da za ta fito tana karkada mutane tana kora mutane zuwa zuwa abin nan zuwa mashar zuwa matattararsu inda ubangiji ta'ala zai tashe su don yi musu hisabi akwai kuma ah, fitowar rana daga yamma kuma tana daga cikin eh, eh, alama manya-manya na tashin alkiyama rana ta fito daga mafaɗarta sannan daga cikin ashiratu sa'a alkobra manya alama alamomin tashin alkiyama akwai aldabba dabbar da za ta fito tana yi wa mutane magana eh, tana yi wa mutane magana kamar yadda mutum yake waɗansa magana waɗannan su ne alamomin tashin alkiyama manya wanda suka zo a cikin hadisin a cikin hadisin sakon awal sani mai nage wanda ke cewa shi ya halatta mutum ya ce shi ya daina haihuwa daga yaya kaza a ka'ida mutum baya iya dakatarwa da kansa haihuwa kawai ba tare da dalili ba wato ba tare da wani dalili ba ya ɗauki wani mataki na tsayar da haihuwa kwata-kwata wani haramun ne a shara'ance na'am an yadda idan akwai wani sabab wani dalili da ya shafi lafiya ce a ce idan mace ta ci gaba da haihuwa ta ci gaba da samun ciki za ta jefa rayuwa ta cikin hadari saboda an ga yadda ta yi ciki da ta haifa a baya irin wahalhalin da ta sha to ana iya a dakatar da haihuwar saboda rayuwarta amma haka kawai saboda wasu abubuwa na zamani ce saboda shi ba zai iya daukan nauyin karatunsa ba saboda harkar asibiti saboda kaza saboda wasu dalilai kawai irin waɗannan ya je a juyar mata da mahaifa ko a datse mata mahaifa ko shi ya datse ya lalata abin nan lakarsa ta haihuwa to wannan haramun ne haramun ne haka A dan adam ba shi yake da wannan ba shi ya mallaki wannan ba ba laifi ya sa ta zara ta haihuwa tsakanin yaro da yaro amma yanke haihuwa da dakatar da shi wannan sai idan akwai wani dalili mai karfi wanda ya shafi lafiyar ita uwa din ko hadarin da ta shiga idan ta ci gaba da haihuwa sunan ke tambayar malam sauya rigar ka'aba da ake yana da asali addini yana abu ne wanda tun kafin zuwa musulunci laraba suna girma ka'aba suna wata riga har kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu abin a haka kuma bai bai canza shi ba haka har zuwa yanzu saboda wani abu ne da dadde ba wai yanzu aka fara shi ba tun kafin musu kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam laraba suna yi wa kaba riga har aka aiko shi sallallahu alaihi za zaka ji a hadisi yana cewa muta'alliqun bi astaril kaaba astaril kaaba shine rigar kaaba kamar yadda annabi sallallahu lokacin da ya shiga makka yake cewa Ah, in kun ga su wani da wani ku kashe shi ko da yana rike da rigar ka'aba saboda irin rashin mutunci da gallazawa da yawa musulmi a rayuwarsa so akwai akwai astaral ka'aba dama akwai wannan rigar ta ka'aba tana nan ah, har kuma musulunci ya zo ba a canza ba ba a kore ta ba ba har kuma zuwa yanzu sai sakon da ke tambayar malam mace mai ciki wata shida za ta iya yin azumi ko kuwa bari za ta idan ta yi wuta rama a mai ciki wata shida kuma wata nawa ne ya danganta da za ta iya ko ba za ta iya ba a cewa ba za ta yi azumi ba ko wanta azumi bai yi ba in ta ga za ta iya yin azumi sai ta yi shi kenan azumin ta ya yi ba ta da wani matsala in kuma ba za ta iya yi ba saboda wahala da za ta sha to da ma Allah ce fa alladheena yutiquna fidyatun ta'am miskin wasu malaman suna riskantar da ita da mara lafiya sai hukuncin ta hukuncin mara lafiya don haka za ta ajiye azumi amma bayan azumi sai ta bayan ta haihu ta yi tsarki sai ta rama hukuncin ta hukuncin mara lafiya man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayuka biyu na malamai daga cikin tabi'ai akwai al al-basri akwai Aba ibn abi rabah da suna daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi mazhabar ahnaf da suna kan wannan ra'ayi ko wanda suke ganin za ta ciyar za ta ciyar maimakon ta yi azumi sai ta ciyar akwai abdullahi dan abbas yana da wani ra'ayi akwai abu huraira yana da wani ra'ayi cewa mai ciki da mai shayarwa za su ciyar a madadin kowace rana za su ciyar da miskini guda a madadin kowace rana ta azumi za su ciyar da miskini guda daya so kuma ba fidiya a kansu ba magana kuma su ciyar ba su hada ciyarwa da ramuwa ba wannan ba ra'ayi ne daga cikin ra'ayi daga ra'ayukan wasu malamai sai kowanne da kowanne ɗaya ta ɗauka daga cikin wannan ra'ayi ina ganin babu laifi idan ta ga ba za ta iya ba ta bari sai bayan azumi ta rama shi kenan in kuma ta ciyar da ne daya a kowane yini wannan shi ma shi ma ko dai ta shiga karkashin babban karimin kuma maridan ko ta shiga karkashin na ladina da ya fidyatun ta'am miskin ke tambayar ya halatta a sawa mutum suna biyu a shi suna ana sawa mutum don a tandance shi daga wani in ya zama da suna an sa masa suna biyu an sa masa suna umar an sa masa suna abubakar shine Umar shine Abubakar ko shine Umar kuma shine Usman kaza anan ba za a iya tantance shi ba wani ya ce Usman ya ce wai shi bai gane shi ba wani ya ce a ce da shi Umar ya ce shi bai gane shi ba haka suna guda ɗaya ake sawa mutum ba laifi a yi masa lakabi akwai abin da ke ce lakabi ko alkunya wannan ba laifi a ce ga sunansa amma kuma ga wani lakabi da ake kiransa da shi wannan babu komai ko a ce ga wata alkunya kama abubakar kaza alkunya ce sunan shi abdullah kaga ga sunan shi ga kuma alkunya da alkunya tarin jayi sunan akan iya samun wani alkunya satarin jayi sunansa ya kasance ba a san sunan sosai ba kamar yadda aka san alkunya sai a masa a yi masa lakabi wato kamar yaron ka ne kana da yaro sunan shi umar alaka ce masa faruk karshe ma zama na faruk din kawai aka sani ba a san umar din ba an ce umar sai an ce wa an an yi dan haka dum ana tunani amma da an ce faruk ne? ya ce a ah, to faruk za ka ce mu kaga faruk din yarin jayi lakabi ne amma kuma yarin jayi yarin jayi suna ba laifi a yi masa alkunya ba laifi mutum ya yi wa kansa lakabi ko a yi masa lakabi wannan duk babu laifi amma suna dai ya kasance guda ɗaya ne sai wannan yake tambayar malam menene hukuncin mutumin da ya je sallar juma'a bayan an tada sallah kuma sai a alwala ta karye gashi kuma yana sahun gaba a cikin masallaci sai ya ta ya tsaya aka idar da sallar da shi daga murtala mai muhammad ma'ana aka yi sallar da shi ko ko mm. a'a aka idar da sallar da shi ya yi tsaye ba sallah yake ba koko yana <laughs> sallah ba zai sallah ba zai sallah ba bai da alwala ba zai sallah ba bai da alwala idan akwai da zai kukutsa kuma zai iya fita don duk inda ya zo za a buɗa masa ya wuce zai iya fita ya je ya sake alwala watakila ya riski raka a ƙarshe amma ya yi sallar a haka ba alwala wannan bai dace ba kuma ya zauna haka ana sallah shi ma wannan ba haka ya kamata ba in ya ce zai fita zai iya fita kowa ya gan shi yana keta saho ya san larurarsa ba wanda zai ce ya wannan kuma da a ce daga can ne yake ta shigowa to shi ne mutane za su ransu zai ɓaci amma ina ga daga jihar alƙibla ne yake yin can to za a fahimci cewa larura ce ta same shi kuma za a yi saurin ba shi maguri don ba a san a cikin wata matsuwa yake ba sai sakon abdulrashid dan da lama wanda ke cewa malam menene hukuncin wanda ya kashe dan fashi ko dan mafiya ba da yake shari'a ba to idan ya kashe shi ne lokacin da yake kokarin kare kansa wato dan fashi ne ko wani mugu ya nufo shi da niyyar halaka shi ko ya cutar da shi shi kuma garin ya kare kansa ya zama na sanadiyar mutuwar wancan in a cikin irin wannan yanayi ne ya yi haka babu komai babu diya babu kisasi a kansa babu diya babu kisasi irin wanda aka nufo a cutar da shi to yana da dama a shari'ance ya kara kansa idan garin kare kansa aka kashe shi to ya shahada idan garin kara kansa ya yi kisa to wanda aka kashe ɗin shi kuma zininsa ya tafi a banza duk da cewa a malamai suna bayani cewa wajen kare kai ba daidai ba ne tun a karan farko ka nufi kisa wato wani ne ya zo ya yi kanka da wani abin da ba zai kashe ba ba zai yi kisa ba kana dai da kuma za ka iya kare kanka ba tare da ka kashe shi ba amma sai ka zaɓi ka kashe shi to a nan ka wuce ka wuce iyaka za a kama ka da laifin ah, kisa wanda yake ba dai shubuhul ba muta'ammad ba ba na gangan ba amma yayi kusa da na gangan shubuhul amt kana da yadda zaka iya kare kanka wato makami gari kana iya harbe shi a kafa amma sai ka harbe shi a kai ko a ciki yadda zaka iya halaka shi gaba ɗaya to nan nan in kai haka to za iya kama ka da laifin kayi kisa amma idan ya kasance ya nufo ka da makami wanda zai yi kisa kai ma kuma kwarin ka kare kanka har ya kai ya bayu ka kashe shi to anan shari'a ba za ta kama ka da komai ba da muhadar wanda malamai suke cewa sa ya tafi a banza amma har kawai misali aka nuna maka mutum a cikin aiwancin dan fashi ne ko a cikin aiwancin dan mafiya ne ba wai ya nufo ka da wata da wani mugun nufi bane har kawai nuna maka shi aka yi shi aiwancin dan fashi ne ko kai kana zargin sa to a shari'ance ba a yadda ka je kawai ka hauka masa ka kashe shi ba wannan sunan shi daukan doka a hannu shari'a bata yadda al-iftiyat al-iftiyat al-qada mutum ya dauki doka a hannu idan akwai wani wanda ake zargin mai laifi ne to a ka'ida kama shi ake a kai shi gaban alkali alkali kuma ya bi hanyoyin da ake bi wajen a tabbatar da laifin ko a kore ko a kore laifin ya yi bincike da shaidu a tabbatar eh mai laifi ne alkali ya faɗi to irin hukuncin da aka tanadar mu mai irin wannan laifi a yi masa ko kuma a'a bayan an yi bincike sai a gane ashe duk ma zargi ne tunda irin wannan tana faruwa kawai mutum ne za a gan shi ta wata hanya Allah ta'ala ya sa ya samu wata wadata ya samu wani kuɗi ba san shi da kuɗi ba sai wata tafiya sai ga ya da kuɗi ga ya zo ya sayi gida ya sayi mota ya buɗe kamfani to mutanen mu sai a ce ana zargin dan mafiya ne dan mafiya ne to irin wannan zargin kawai ya sa kawai ka tanadi wani abu na na na kisa ka ce ai tunda dan mafiya ne kashe mutane suke su sha jinin su dan kai ma bara ka raba shi da rayuwarsa to kai haka ka ka abin nan karshe abinci ka sai ga ba wani dan mafiya ba wani dan mafiya akwai wani tsohon abokinsa da suka dade musu rabuwa je suka hadu ya ba shi jari to kaga anan zaka iya gani cikin ɗan lokaci ya zo da kuɗi a hannunsa haka wannan ba daidai bane haka ya danganta da irin wani yanayi ne ya kashe dan fashin ko ya kashe wanda yake zargi ya zo ne zai cutar da shi shi kuma ya zo ya kare kansa ne haka har ne ya sa ya mutu ko ku a'a haka kawai ya dran masa da da duka da kisa har ya kashe shi sai sakon gadda dan barta taula ke cewa menene hukuncin wanda yake musguna wa matarsa ba bisa ka'ida ba kuma tana yi masa dukkan abin da Allah ya ce a yi to duk wanda yake musguna wa kowane ne ma ai ba daidai bane shari'a ba ta ba wa kowane irin mutum yanci da zai mulguna ma wani ba ballantana kuma matarsa wacce take da haƙoƙi a kansa wanda aka ɗora masa aka wajabta masa ya tsare mata haƙoƙinta ya hana ma wasu mulguna mata da zama kuma shi ne zai mulguna mata babu shakka wannan babu husnul eh, ishra wata babu kyakkyawar mu'amala Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'amala da matanku ta kyakkyawar hanya abin da ya dace hanyar da ta dace a nuna cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alkhairin ku shine wanda yake mafi kyautata wa iyalansa kuma ni nafi ku kyautata wa iyalina khiyarukum khiyarukum li ahli wanda yafi suke kun cikin ku shine wanda suke kyautata iyalansa haka duk mutumin da zai kausa sawa iyalansa ko ya musguna musu ko ya muna musu babu shakka wannan yana shiga haƙƙin su kuma Allah ta'ala ba zai kyale shi ba sai ya karɓar musu haƙƙinsu ko a duniya ko a lahira ko a duka biyu sai sako na gaba yake cewa malam mutumin da aka samu labarin cewa ya mutu har aka yi rabon gado matarsa kuma ta yi aure sai ban shekara uku kawai aka ga ya dawo ya nan batun dukiyarsa da aka raba da kuma matarsa da ta yi aure daga abdullahi mai shago to sai a dawo da dukiyarsa ko matarsa ta dawo a matarsa nan mutum ana da tan mafukudi wato an riga an zartar da cewa babu shi wato an ɗauki tsawon wasu shekaru ana jiransa ko ana neman sa ya ɓace ɓat har aka je gaba alkali ya hukunci cewa to wannan mutum tun da dai haka ne kawai a ɗauka ya mutu aka ebo kiyarsa aka lallaba aka ba wani baffansa aka ba wani eh, ɗansa aka ba wani abin na ɗansa matarsa matarsa ta je ah, ta yi wani auren to sai kawai kwatsam kawai sai ranar aka ji shi kawai yana sallama ya dawo shi kenan matarsa za ta fito daga inda ta yi aure wancan auren babu shi da zarar ya bayyana to matarsa ce sai ta dawo gidanta bayan ta isi bara'i sai ta dawo gidanta ba sai kuma an sake wani aure ba ba magana a sake wani sabon aure za da ce istibra'i na wata daya don a tabbata ba ta dauke da cikin wancan ba zai matarsa ce. sai da shi ya kuma shi kenan baya bukatar zama da ita ce zai sake ta da sun sake ta ta yi da wancan iya aura tun da ba da zangan ya yi wannan wancan auren na farko ba dukiyarsa kuma dukiyarsa ce sai a tattaro masa a kawo masa abin wanda ya wasalwanta in an yi an abin nan ya yafe shi kenan kuma ya ce a biya shi a hankali ya biya shi a hankali sai sakon abu salisu wanda ke cewa malam menene hukuncin yin aure da kuɗin bashi wai auren yi ko bai ba aure yi da kudin bashi ko kudin kyauta eh, ko kudin gado duk dai kudin da yake abin da ne mutum ya riga ya dauka ya aure da shi ya yi. ila iyaka dai kawai ce zai ya halatta ya ci bashi ya aure eh, in akwai hanyar da zai biya halatta ya halatta ya ci bashi ya aure musamman ma idan yana cikin tsananin bukatar aure din rashin aure din yana zai jefa cikin damuwa ya halatta ya karɓi bashi ya yi aure daga baya biya a hankali ko ya aure eh, matar sadakin ya zama bashi wato idan har suka samu wasu wanda za su bashi aure ba tare da yayi wasu kashe-kashen kuɗi ba ce ga mata za a baka kawo sadaki ce ba sadaki a cito bashi ya ce ya yadda ya halatta a ɗaura aure akan sadakin bashi ne illa iyaka da ya yi ƙoƙari Allah ya hore masa ya biya matar sai idan ta ce ta yafi shi kenan sai ya karba ya godiya sai sakon mansur wanda ke cewa malam mutumin da ya je makka da ji harami ya yi sallah ba sai ya je wani masallacin daban ya yi shin ladan ɗaya ne ganin cewa yana cikin garin na makka to shi kuma zai hana shi ya je haramun? Tunda har ya shigo makka wurin da kowa yake kwaɗayin ya je abinda ɗakin da kowa ke kudin ya gani ya kamata ce dai ya ji ko da kuwa akwai eh, sabanin ra'ayi na malamai waɗanda suke ganin duk wanda ya yi sallah a haram inda ake kira haram na makka to yana da ladan da aka ambata na wanda ya yi sallah wanda wato nan a masa su sau dubu ɗari ko da da wannan sabanin ya kamata dai ya shiga inda ba sabanin yayin da ya shiga cikin haramun to nan ba shi da wani sabani na malamai kowa da kowa ya yadda cewa eh yana da wannan ladan amma in yi a wani guri ba nan ba ko da wasu malamai sun tabbatar masa da ladan cewa yana da ladan nan da aka ambata to kuma akwai wasu wanda suka ce ba shi da lada kaga ya sa kai cikin sabani saboda yana da kyau da ya haƙura ya matsa akwai wannan magana daga wasu malamai suna ganin al haram da aka faɗa ana nufin duka makka inda yake hurumi ne inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ibrahim ya haramta makka shi kuma ya haramta madina wato ya sanya wani iyaka wata iyaka ta zama nan hurumi ce to wasu suna ganin duk inda yake hurumi idan mutum ya yi sallah ya samu wannan ladan wasu kuma suna da a'a sai ya shiga inda yake farfajiya ce ta masallaci na harami to gudun dai kada ya samu kansa cikin rudu yana da lada ko bai da lada sai ya karasa sai dai idan akwai larura ko ya rasa sallah ko ya zai samu jami'i a can ko wani abu dai da zai sa shi ya kasa karasawa to sai ya sallah a masallacin da yake kusa da harami din da fatan Allah ta'ala ya bashi wannan lada sannan sai sakon faisal ibrahim da shi kuma yake tambayar cewa idan liman ya sami rafkanwa kafin mutum ya bi shi sallah idan an yi sallama wanda ya zo daga bayan zai bi liman sujada ne ko kuwa miƙewa zai yi ya ci ko sallarsa to wasu malamai suna cewa la sujuda lil ma'mum la sujuda sahwin lil ma'mum illa taba lil imam wato mamu bai da da sahau sai dai wato yana tabi'i yana mai bi ga liman wato sujjadarsa tana tare da sujjadar liman to amma anan akwai tafsili akwai bayani idan mamu ya shiga sallah misali ya fara raka'a ta biyu ya fara sallah da da liman a raka'a ta biyu bai da suke raka'a ta farko ba a cikin raka'a ta biyu din nan sai liman ya yi rafkanwa ko ya ƙari a sallarsa sai ya kare a sallasa, ɗauka ya kare ruku'u a sallasa, lokacin ya ruku'u ɗaya sai manta ya ruku'u biyu to kaga zai da ba'adi ba'da salam to idan liman ya yi sallama mamu zai tashi ya ciko abin da ya rage da sallarsa raka ɗaya da ya rage shi ma kuma zai kuma zai su sujada saboda ya riski waccan rafkanuwa idan kuma da a ce liman ya yi rafkanuwan ne a raka'ar farko ya manta ya ruku'u sau biyu kaga ya yi ƙari a raka'ar farko ta hanyar zai ruku'u guda biyu a lokacin shi kuma mamu bai zo ba a fara sallar da shi ba sai a raka'a ta biyu shi ya riski liman kaga bai riski wancan sahu ba to a nan wasu malamai suna cewa zai yi amma magana sahihiya shine bai riski sallar sahau ba kuma sannan raka'ar a sujjadar da za a yi sujjada ce da za a yi ta bayan sallama ba kafin sallama ba inda kafin sallama ne to anan wajibi ya bi liman da a ce ka zo ka samu wato ka samu liman ya yi rafkanuwa a raka'ar da baka karske ta ba rafkanuwan nan kuma ta zama ragi ne ya rage wani abin da ya kamata ya yi shi a cikin sallah sai ya yi sujjada ƙabli kaga anan ba za ka tsaya kana kallon sa yana sujada kabli ba tunda sujada kabli kafin sallama ne kai kuma za ka tashi ko sallaka ba sai yayi sallama to kaga anan zai tafi sujada kabli nan ka bi shi ka bi shi wani rukuni ne daga cikin rukunan sallah inda ma ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman domin ayi koyi da shi don haka bin sa rukuni daga cikin rukunan limanci to a daidai wannan lokacin za ka bi shi tun da ƙabili ce amma in ba a dace kuma ba ka riski wannan rafkanwar ba ya riga ya yi sallama sannan ya yi to in kai ka tashi ka kawo abin da ya saura tare da kai to a lokacin kuma sai ka yi sujudar ba sai ka sujudar ba rafkanwa saboda rafkanwa kai wata safe ka ba to sai sakon sani ali wanda shi ma dai akan sallah ne ke cewa me ya kamata mutum ya yi idan ya manta wayarsa a kunne kuma aka kira shi yana cikin sallah sai ya kashe da ya manta wayarsa tana aljihunsa tana kusa da shi sai ya dauko ya kashe wannan wani aiki ne a cikin sallah na farko ba mai yawa can ba na biyu kuma ba wanda yake da alaka da da gyaran sallah domin barin wayar tana kadawa watakila ma wani wani sauti ne na waƙe-waƙe wanda bai dace a jena tashi a masallaci ba kaga irin wannan yanayi ba daidai ba ne ya kyale shi kawai ci gaba da kaɗawa sai ya jawo shi ya kashe da farko dai aiki ne ba mai yawa ba na biyu kuma aiki ne da yake da alaƙa da gyaran sallarsa da sallar sauran waɗanda suke sallah tare da shi saboda ka sai kashe sai sadu suleiman wanda ke tambayar cewa mutumin da ke da janaba zai iya ɗaukar azumi ko kuwa sai ya wanka babu laifi idan mutum ya tashi azumi da janaba shi tsarki na jiki ba wai sharaɗi ba ne ga azumi misali mutumin da janaba ta same shi bai yi wanka cikin dare ba har sai bayan an yi alfijir ya kito an kira sallah azumin sai yana nan mata annabi sallallahu Salama wasallama aisha suna cewa annabi sallallahu salama yakan waye gari da janaba a jikinsa kuma yana azumi wa yakan waye gari sa'iman wa huwa junub da janaba a jikinsa sannan ya wanka ya fita masallaci kamar matar da abin nan ta ce al'adar ce ta ɗauke mata kafin huduwar alfijar kafin huduwar alfijar misali cikin dare karfe ko karfe biyu tashi daga babu al'ada, ta amma ba ta yi wanka ba ta yi sahur sai da aka kira sallah asubahi sannan tashi ta yi wanka ba komai azumin ta yana nan sai kuma idris hassan wanda ke cewa malam menene ingancin cewa sallar magidanci ta ɗarata ta matashi da bai aure ba da daraja arba'in a gaskiya ba ne duk hadisan da aka rawaito maganar fifita sallar mai aure kan marar aure ba hadisai ba ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da malamai suka yi magana a kan haka ibnu abin nan al-uqayli a cikin littafin ad ya kawo su kuma ya yi magana a kansu haka na ibn adi a cikin littafin alkamil ya kawo wasu ya yi magana a kansu al-shaukani a cikin al-fawaid al-majmu'a ya kawo wasu daga cikin akwai hadisin anas da yake cewa sallar sallar mutumin da yake da aure tana fifitar sallar wanda ba shi da aure da kaso saba'in wato sau saba'in to kaga wannan hadisi munkar ne hadisi ne munkar duk hadisan da suka zuwa wannan babin babu hadisi ɗaya da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sauran hadisi ne da'ifi sai sako na gaba daga Umar Faruk Abubakar yake cewa malami ya kamata ɗalibin ilimi ya rike domin samun albarkar ilimin to duk wanda yake son ya samu albarkar iliminsa abu na farko yayi yi iliminsa dan Allah wato ba don neman wata ɗaukaka ta duniya ba ko wani abin duniya ko ko wata rigima don yi rigima da da jahilai ko kuma ya ja da malamai na biyu ya yi aiki da iliminsa ilimin da Allah ta'ala ya bashi ya yi kokari ya aiki da shi mal ilmu illa al'amalu bih ce ba wani abu ake kira ilimi sai aiki da shi ce hatafal hatafal ilmu bil amal wa illa hali. ilimi ya kirawo aiki idan babu aiki zai tafi za a nemi sharasa na uku ya kasance mai kyawawan ɗabi'u wato ya zama na ta hallaka bil akhlaqil halayen halayensa zama masu kyau saboda ilimin da yake da shi wani haske ne ya kamata ga hasken nan kuma tare da mu'amalarsa tare da ɗabi'unsa sannan abu na hudu kasance mai girmama malamai musamman waɗanda suka koyar da shi ko waɗanda ya amfana da su Mai zama mai girmama su mai sanin martaba su da darajar su kada jin cewa yanzu ya samu ilimi kawai ya tattala su kuma ya raukar musu wato kallon hadarin kaji ko ya rika ganin yanzu a duk sun zama daya wannan butalci ne kuma baya ya sa mutum ya yi nasara a rayuwarsa da ilimi sannan abu na biyar da zama mai yada ilimin mai karantarwa ya rika boye ilimi wanda zai yi ilimi ya rika boyewa babu shakka wannan ya jefa kansa cikin cikin laifi babba idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba na lin-nasi wa la taktumunahu alladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda in min ba'di ma na lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul inu waka Allah ya tsine wa masu boye ilimi hakanan mala'iku su ma suna tsine wa masu boye ilimi wala ka waɗannan abubuwa guda biyar ya kamata duk wanda ya ilimi ya zama na ya koyi da su ya ɗabi'antu da su zai zama iliminsa zai zama mai albarka insha Allah. alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi masu rawar duka duka alamar ka karshen shirin a wannan rana su dai kafin mai sallama kuma za ku aiko da na ku a akan lambobin wayan lalle da aka saba na sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma cikin sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa ta adireshin mu na imel a fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye kan mita 97.3 a zango na fm da kuma ce malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar lemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin naku sai Bashir Idris Ngogo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura ana Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولو أنا كتبنا عليهم أن أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما